إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم Sjećam se jedne prilike smo, sam ja i jedna grupa studenata, nekih 15 studenata, posjetili nekoliko islamskih učenjaka, među kojima su naj, najpoznatiji možda vama, šeh Abdurrahman Džibrin, Ibn Džibrin, Allah mu smilovo preselio je prošle godine, e, šeh Selman Elauda i šeh Abdullah El Guneiman. Bilo je tu još nekih alima, ali ovo, ovo su, ovi su e, najpoznatiji. I svima smo postavili slična pitanja koja se tiču naših ovdje problema i naše problematike i normalno najveći broj tih pitanja je bio vezan za tekfir. Svi su oni jednako reagovali na to naše pitanje. Reagovali su jednim općim čuđenjem. Pitali su nas, zar je moguće da se vi bavite tim pitanjima? Vi živite u kršćanskoj Europi. Zar je moguće da, vam, je na umi to ko je ko nije kafir među muslimanima i da na kraju krajeva da se vi sa stepenom kojeg imate kada je u pitanju znanje, da se vi bavite tim pitanjima. A šeh Abdullah ibn nam je otvoreno rekao da ukoliko se budemo bavili tim pitanjima, da će doći do podjela, da će doći do razilaženja, da će doći do sektašenja, da će doći do međusobnog e, neprijateljstva i tako dalje. I u pravu je. Bio je u pravu. Jer kaže, vi nedovoljno razumijete ta pitanja. Možda vi znate samo neke E, dijelove tih pitanja, ali ne znate ta pitanja u cijelosti. Imaju zamršeni, zamršeni, zamršena pitanja iz tih oblasti koja vi ne razumijete i bojim se samo da ćete se razići i da će, da će doći do, do pucanja i tako labilnih takova muslimana. I tako se, to se i desilo. Kada se ljudi bavili davom, kada ste bavili pozivanjem onih koji nisu na pravom putu, ali davom u pravom smislu riječi, pozivanjem onih koji nisu na pravome putu, onda je bilo dobro. Ali kada su se ljudi zabavili jedni drugima, ko je bolji, ko je ispravniji, ko je, ko je ovakav, ko je onakav, onda je došlo do, do podjela. Došlo je do slabljenja safova. Došlo je do, do slabljenja snage jer se energija trošila na bez, prošla u stvarima koje nikome nisu trebale. A pogotovo što, dakle, o tim stvarima su, ako nama nije, ako, nama nije preporučeno tada da se bavimo tim stvarima, šta je oni sa onima koji nisu ni toliko naučili o Allahu i Želešanu vjeru.